priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un uh, kā jau pagājušajā nedēļā es pieteicu, pirmdienas vakaros ar, nu jau ar pagājušo pirmdienu, bet e, vēl precīzāk ar šo <laughs> pirmdienu, tad atgriežas raidījums priesteri viedoklis, kas bija pagājušās sezonas raidījums, un man šķita, ka būtu vērts arī šo raidījumu atgriezt uh, atpakaļ ēterā, tādu priesteru viedoklē arī dzirdēt. Un tad šajā reizē ar mums ir kopā pie, priesteris Dmitrijs no Daugopils, Marijāņa tēvs, uh, kurš pagājušajā sezonā bija regulārs viesis arī šajā sezonā, nu šajā reizē arī ir kopā ar mums sveicināts. Čau, čau, sveicināts. Uh, sirsnīgs paldies, Un kā jau priesteru viedoklī, e, tā ideja ir tāda, kad pārspries par kaut kādām aktualitātēm, un vai tās būtu baznīcas vai sabiedrības, plašākas sabiedrības aktualitātes nebūtu tik e, būtiski. Pats galvenais, kad uh, ir tiek pausts arī viedoklis. Ja būs kādi skandalozāki eh, notikumi, ko ir vērts nokomentēt arī no priesteru viedokļa eh, skatījuma, eh, tad to mēs pilnīgi noteikti darīsim, bet tādā ikdienišķā tecējumā droši vien jāpaskatas, kas ir tā vērts, lai pievērstu uzmanību. Un tāpēc es arī gribu prasīt tev, priester Dmitrij, kas ir tava aktualitāte, kam tu pievērs varbūt tā šajā brīdī vērību un kam varbūt tās arī radio klausītājiem būs būtu jāpievērš uzmanība? E, tādam, tādam ievadam es, e, esmu izbrīnīts, ka priestera viedoklis atgriežas, jo laikam palaidu garām, bet noteikti man bija tāda doma, lai šī programma tiešām atgrieztos, jo uh, tu jau zini, ja priesteri sapulcējas kopā, tur jau būs viedokļi. Ne, <laughs> tā kā labi, ka atgriezi. Bet uh, šī tēma, kas man šķiet uh, ļoti aktuāla šajās dienās, um, tā ir vēlēšanu tēma. Un Jā. ne tikai vēlēšanu, bet uh, viss, kas notiek ap uh, šo vēlēšanu procesu. Jo es ar lielu tādu varētu pateikt, pat uh, uh, bailēm, ar lielām bailēm skatos uz to, kas notiek. Nu, paskatīsimies. Nesen bija vēlēšanas Grūzijā, un tas spēks, uh, kaut arī viņš ir pro-eiropeisks pro, pro un uh, it kā viņam jābūt saistītam arī ar mūsu simpātijām, pasludināja interesantu lietu. Uh, mēs neatzīstam vēlēšanu rezultātus. Eh, vakar eh, notika prezidentas vēlēšanas eh, Moldava, Moldāvijā, un Maija Sandu tika ievēlēta uz, uz otro kadenci. Bet spēks, kas zaudēja, pasludināja, mēs neatzīstam vēlēšanu rezultātus. Un jau vairāk rītdien gaida, laikam, vēlēšanas, kuras gaida laikam visā pasaulē, jo rīt notiek, notiks vēlēšanas ASV. Un eh, jau Donalda Trumpa uh, piekritēji, un, lai, ja es nemaldos, pa pats Donalds Trumps ir pasludinājis, ja es netikšu ievēlots, mēs nedzīsim vēlēšanu rezultātus. Mēs redzam interesantu lietu, ja, ka no vienas puses vēlēšanas eh, tas ir tāds process, kas ir domāts, lai mēs, var, lai tauta, kas ir suverēns, jo demokratiskajā valstī suverēna vara pieder tieši tautai, ievēl savus pārstāvjus, bet savukārt pārstāvji savā vārdā, tautas vārdā, mēs nezinām. Botīgs, protams, ka visi pateiks tautas vārdā, saka, ka mēs neatzīstam šo procesu. Un tagad rodas jautājums, ko darīt. Ja? Ne, nu... Jo arī Latvijā nākošais gads, ja nemaldos, nākošais gads mums gaida pašvaldības vēlēšanas. Tieši tā. Un mēs redzam, ka šī vēlēšanu rezultātu neatzīšana tas jau kļūst jau par mainstreamu. <laughs> Ja? Un līdz ar to tas mani tiešām eh, nu, mani padara nemierīgu. Eh, šis, šis jautājums, tāpēc es tā skatos, nu, ne, nu, jā, bažām, man bailēm pat. Jā, kas būs. Bet tās, laikam, ir arī sekas eh, nu, ilgstā, ilgstošākam procesam un nevis tikai šī gada tāds pēkšņi vienkārši radās un viss. Eh, mēs jau atceramies, kad vismaz Amerikas prezidenta vēlēšana rezultātā iepriekšējā gadā, kad tika zaudētas šīs vēlēšanas, mm -hmm. kad Trumps zaudēja šīs vēlēšanas, mm -hmm. taču arī milzīga ažiotāža, lai tikai noturētos pie varas, un es pieļauju, ka tas arī nebija tikai Trumps pie vainas tajā visā, bet nu, kad notiek, kopumā jā. ir tāda jā. Uh, droši vien demokrātijas vai politikas devalvācija un, un nespēja mm. uh, pieņemt uh, nu, ne mm -hmm. patīkamos rezultātus šajā gadījumā. Nu, un, un šajā gadījumā uh, es arī šajās dienās mēģinu sev šo lietu sakārtot prātā, jo uh, man šķiet, ka būtu jāuzdod, negribu tagad visgudrākais būt, bet man šķiet, ka būtu jāuzdod savu jautājumu, kas ir vispār demokrātija, kam viņa ir vajadzīga. Jo taču visi, kas eh, neatzīst vēlēšanas, vai visi, kas tiecas pie varas arī ar negodīgām metodēm, arī viņi saka, ka dara to demokrātijas vārdā, vai ne? Eh, Tieši Šeit tā. ir tā lieta. Eh, un tāpēc jaudot jautājums, kas tas ir? Ja? Jo noteikti neiet runa par to, lai uzvarētu kāds konkrēts uh, spēks, jā, vai kāda konkrēta partija, vai kāds konkrē, konkrēts virziens. Jo manā skatījumā demokrātija tas ir attiecību uh, institūtu uh, un uh, mehānismu tāds kopums, kas pirmām kārtām garantē cilvēkam viņa tiesības un aizstāv cilvēka cieņu un godu un tiesības īstenot no nu, savas pamatiesības, tiesības uz dzīvošu, dzīvē, dzīvot, tiesības uz īpašumu, tiesības būt laimīgam, ka tas ir rakstīts ASV konstitūcijā. Ja? Tā kā uh, Eh, galvenais taču ir cilvēka labums, cilvēka, kurš īsteno savas tiesības. Un kāpēc tas man uh, dara nemierīgu šī, šis, šis lietas? Ka cilvēki, kas mēģina neatzīt vai, nu, mēs nezinām, nezinām pamatoti vai nē, jo katrs noteikti atradīs kaut kādus savus argumentus. Vai viņu mērķis ir tiešām cilvēka labums, vai kaut kādi citi mērķi, piemēram, tikt pie varas un darīt savu. Ja? Līdz ar to uh, nu, tiešām man šķiet, ka mēs esam pie, nonākuši pasaulē līdz tam, ka mums patiešām notiek tāda demokrātijas krīze. Ja? Un tagad uh, es esmu neziņā, ko darīt. Un laikam es esmu vienīgais, kas ir neziņā par to, kas būs tālāk. Vai ne, bet tik ļoti iemīlēts ir eh, spries par to, kas būs tālāk, bet atgriežoties drusītim pie tā, mhm. ko tu saki, eh, nu, kā ir, eh, tev ir kaut kāds arī skaidrojums, kāpēc mēs tik tālu esam nonākuši varbūt tās? Nu, man ir sava, savas domas par to, kaut arī, nu, viena lieta, kā es cenšos lasīt um, žurnālus, cenšos skatīties ziņas no dažādiem avotiem. Ja, jo man ir interesē arī tas, ko eh, arī propagandisti dažādi saka. Ja, nu, es uzskatu, ka esmu nu, diezgan uh, potēts pret propagandu, bet neviens nav nodrošināts pilnīgi. Šeit skaidri jāpasaka. Ja, bet ja man interesē arī uh, teiksim, dažādi viedokļi, ja, lai es varētu izveidot savu uh, bet man šķiet, ka notiek uh, radikalizācija. Uh, tādā ziņā, ka uh, cilvēki ar dažādiem uzskatiem, vienalga vai tie labie, vai tie kreisie, vai tie liberāļi, vai tie konservatīvie, sāk uzskatīt, ka tikai mūsu kurs ir pareizs, ja, tikai mūsu realitātes interpretācijas um, metode ir vispareizāka, un visām pārējām nav tiesības eksistēt pat. Nevis Nevis nu, viņam ir tiesība uz savu viedokli, bet radikalizācija notiek tādā, ka mēs vēlamies pat nu, nomest no scēnas, nomest no skatuves savus oponentus. Ja? Un, man šķiet, tas ļoti, ļoti labi redzams gan teiksim, Krievijas propagandā, gan arī, arī mūsu pa, pašmāju dažu politiku izteikumos. Un šī radikalizācija man šķiet, tas ir visbīstamākais. Es neatceros, kurā vietā, laikam, lekcijās eh, pavisam nesen eh, es atcerējos tādu, nu, tādu teicienu, bet tādu skaidrojumu, ja, kas ir, vai pastāv objektīva patiesība. Ja, ja skatīsimies no kristīga redzes punkta, mēs pieņemam, ka objektīva patiesība pastāv. Na, nav tā, ka katram savs viedoklis, visi viedokļi ir vienādi, vai ne? Bet eh, neviens nevar pateikt, ka viņam pieder patiesība. Ja? Mēs to patiesību atklājam. Ja? Jo tāpat kā, kā Kristus, kur, kas ir augšām cēlies, tas man, priekš manis ļoti brīnišķīgs salīdzinājums. Marija Magdalēna mēģina aizturēt Kristu, un viņš saka, ej, nē, neaiztur mani. Ja? Es nepiedaru pilnīgi tev. Ja? Ej pie maniem, pie maniem brāļiem un pasaki, ka esmu augšām cēlies. Un šeit ir ļoti laba, labs, laba metafora, kā parādīt, ka patiesība nepiedara mums, mēs to atklājam. Ja? Bet radikalizācija notiek tādā, ka mēs pēkšņi kāds, un arī man, man arī šīs kārdinājums arī ir, ka mēs pēkšņi atklājam, ka patiesība pieder man. Jā, līdz ar to es sev dodu tiesības uh, radikāli attiekties pret citiem, kuri, uh, nu, kuri, manuprāt, ir mani politiskie vai ideoloģiskie oponenti. Jā, jo mm. paskatīsimies, kāda ir retorika. Jā, eh, pēdējās debates uh, kandidātu eh, uz ASV prezidenta amatu, tas ir viena lamāšanās. Ja? Tas šeit, tā, tā ir diskusija, kas ir pie būtkas ar alu. <laughs> Godīgi sakot, nevis divu inteligentu cilvēku, kuri pretendē uz, uz, uz uh, lielas valsts prezidenta amatu. Ja? Nu, tas, tā, tā es to redzu. Ja? Un šī radikalizācija patiešām ir ļoti bīstama lieta. Un man, man šķiet, ka kristiešiem būtu mums patiešām jāskat, jāatcerās, ka patiesība nepieder mums Mēs to atklājam, un jo tuvāk esam patiesībai, jo labāk. Ja? Bet mēs neesam uh, patiesības īpašnieki. Ja? Un man šķiet, tas ir tas vissvarīgākais. Nu, viens no tiem svarīgākiem iemesliem, kāpēc notiek šī radikalizācija un līdz ar to arī uh, tas atspoguļojas politiskajos un socioloģiskos procesos. Nu jā, es tā vienkārši reaģēju arī uz to, ko tu sāki, es tā domāju pie sevis, jā, bet kā ir, kad vienā e, brīdī mēs vienkārši nespējam pieņemt, kad var būt arī citādas domas. Es saprotu, ka kristiešiem varbūt tās mums ir īpaši uh, grūti, lai gan ne tikai, protams, eh, kristiešiem mhm. eh, ir grūti pieņemt to, ka nu, ir citi viedokļi, citi pieņēmumi vai citas pat patiesības, uz kurām eh, balstās, un tajā mhm. brīdī, kad mēs to saprotam, mums paliek grūti. Nu, un tad es pieļauju, ka vienkārši radi radikalizācija arī notiek. Jā, es arī tur, es nezinu, kā tur īstenībā tie procesi ar to radikalizāciju uh, notiek. Viena, viena teorija, ko es uh, kaut kur lasīju, vienu viedokli, ko lasīju, bija par atgriešanos pie šķiru uh, kaujām, kur uh, tāpat tās kā uh, Piemēram, indi industriālās revolūcijas rezultātā cilvēki strādnieki, kuri tika atstāti principā tādā uh, nu, eh, postā un, un nelaimē, kamēr uh, tie, kuriem bija uh, īpašuma tiesības uz tiem uzņēmumiem un, un mhm. viss, kas tur veidojās uz materiāliem un tā tālāk, au, pieauga bagātībā un ignorēja šo lielāko tautas mhm. daļu strādniekus, mhm. principā, kas bija par pamatu tā, tam, ka, kad vajadzēja notikt kaut kādai revolūcijai, un, un, un kas tika mm, uzskatīts mm, šobrīd tā atpakaļ skatoties kā, nu, pašsaprotams process, nu, kad, ja tai brīdī, kad, nu, cilvēki vairs nevar tālāk turpināt, kā bija, uh, tad, tad vienkārši ir revolūcija, un kad šo brīdi eh, tādā politiskā skatījumā arī saredz nedaudz kā tādu lūzuma punktu jau, kur nu viss mm. saprotams, ka tālāk nevaram, ka nevaram mhm. uzstāt tikai uz tādu, eh, kur vairāk nobalsos un, un, un tā tālāk, kad eh, mhm. tas viss ir aizseks kaut kam iespējams, un, un nu ir pienācis lūzuma punkts šajā mhm. brīdī. Mm. Kā tas nu, attīstīsies, nav, nav, nav skaidrs. Es palikšu šo domu mazliet tālāk, jo uh, pavisam nesen es negribu izskatīties pēc uh, atbrīvošanas teoloģijas uh, piekrītē, jo man ir zināmi iebildumi pret šo teoloģijas virzienu, kas, kas laikam pareizi latviešu būs tā atbrīvošanas teoloģija, ja, ka, um, kas radās uh, Dienvidamerikā sakarā tieši ar tiem jā. sociālajiem procesiem. Es vienkārši nezinu, kā šis jēdziens latviešu skan. Uh, Un negribu izskatīties pēc piekritēja tieši šim teoloģijas virzienam, ir īpaši, ka pavisam nesen uh, nomira šis, viens no šīs teoloģijas pamatlīcējiem, jā, diemžēl neatceros jā. vārdu uzvārdu. Gutieres. Bet, uh, gutie, jā, tieši tās Gutieres. Bet es gribētu pievērst arī uzmanību tam, ka man šķiet, ka vēsture mazliet uh, parinkie nonāca gandrīz pie tā paša. Jo pēdējie eh, pētījumi, jā, jo es laiku pa laikam arī kādus pētījumus šādus tādus palasu, eh, tad mēs redzam, ka eh, daļa no sabiedrības kļūst, vismazākā daļa kļūst ļoti bagāta, jā, un es negribu teikt nepieklājīgi bagāti, jo tas nav attiecīgs vārds, jo ja kāds, tas Ilon Masks, piemēram, ja viņš godīgi nopelnīja šo naudu, viņš ir cienīgs, lai viņam šī nauda būtu. Jā. Tas ne, nenozīmē, ka mums jāatņem no viņa. Bet, ja mēs paskatīsimies uz šodienas uh, tieši rietumu pasaules uh, cilvēkiem, mēs redzēsim, ka situācija atkārtojas uh, tieši apmēram tādos pašos veidos, kā tas bija Marksa laikā. Ka ir liela cilvēku daļa, kuri nu, šā tā, nu, viņi var kaut kāda veida izdzīvot, bet nu, nav viegli. Uh, tie, kas maksā kredītus, eh, tie, kas ņem hipotekāro kredītu un tā tālāk. Eh, un ir daļa no sabiedrības, kuri ir nu, pietiekami turīgi un pat ļoti bagāti, kuriem nav nekādu problēmu. Ja? Un var rasties šis saspīlējums. Ja? Jo es atceros, eh, ne, nu, protams, es negribu teikt, ka tagad jātaisa apvērsums nekādā gadījumā. Uh, lai eh, drošības dienesti atslābst, ja, par to iet runa. Ne, ne, ne Bet, eh, to ir labi piebilst, starp citu, <laughs> eh, piedod, ka pārtrauc tādi iebil, jā. piebildi visam šim, ko mēs, kas mhm. šobrīd notiek tā saruna, man bija ar priestiriem šodien, ar, ar dažiem priestiriem bija mm -hmm. tāda saruna un, un aizgāja par to, ah, varbūt tās ir vērts nokomentēt arī Amerikas prezidenta vēlēšanas, un tad mhm. apmēram tā, nē, nē, tu pārāk politiski nevajadzētu jaukties iekšā un tā, <laughs> un viss viss tas, es domāju, bet vienlaiks jau mēs visi to redzam un varbūt tās mm -hmm. daļa pat seko līdzi un gribētu dzirdēt arī tādu mm -hmm. skatījumu no, no priesteru mhm. viedokļa, tā kā, bet tas nav mēģinājums u, <laughs> uh, noslēgties vienā otrā pusē vai, vai mēģināt mm -hmm. ietekmēt kādu, lai skaidrs te būtu. nu, nu, es šo piebildi vienmēr tagad taisu, jo ar vārdiem jābūt uzmanīgiem, lai uh, neiegāst radījumā arī Latvija kaut kādas problēmās un arī sevi pašu, jā, jo ņemot vērā radikalizāciju, mēs varam pateikt arī, ka dažādu veidu, dažādu ranga ierēģi, viņi arī radikalizējas, jo viņi taču arī ir savas valsts pilsoņi. Viņiem arī ir kaut kādi savi politiskie uzskati. Un, nu, nevar tā pateikt, ka teiksim, tiesnesis vai prokurors vai policists, eh, ka viņš eh, pilnīgi bez emocijām pilda savus pienākumus. Noteikti pasaules redzējums ietekmē eh, lēmumus. Ja? Uh, un, un tieši tāpēc, starp citu, atgriežoties pastāv tas demokrātijas, uh, tie, tas attiecības, tas mehānisms, lai nebūtu tā, ka tikai viens cilvēks pieņem lēmumu. Ja? Jā. Lai, būtu, lai būtu vismaz vairāki iesaistīti, kuru, kuri būtu ar dažādiem viedokļiem un kuri uh, nepieļautu kaut kāda lēmuma radikalizāciju, izmanto, ja mēs izmantosim šo iedzienu. Ja? Un tāpēc nu, es patiešām skatos, ka demokrātija viņas varstās, jā, un tagad mums kaut kas būtu jādara. Jā, eh, arī kā kristiešiem jāiesaistās, protams, priesteris nevar būt un nedrīkst piedalīties politiskajos procesos tādā ziņā, ka ieņemt amatus, jā, bet kristietis nevar skatīties mal, no malas uz visu to, kas notiek, jo tā ir mūsu kopīga atbildība eh, arī par mūsu valsti un arī par mūsu pasauli. Uh, Jo gudīgi, piedot, Jāni, vēl tikai piedodīšu, jo gudīgi sakot, es atceros, kad, kad notika tas slavenais Rotko centrā, tas iepriekšējais eksponāts, jo tagad vēl vienu izlika līdzīgi, bet tagad jau pakluso aizgāja. Bet, kad notika iepriekšējais eksponāts, tad um, Rotko muzejas direktors Čečkas kungs uh, skaidri pateica, sežiet, sediet savā baznīcā, mēs nelienam jūsu baznīcā, jūs nelienat mūsu muzejā ar, savi, ar saviem uzskatiem, ja? Uh, nu, tas ir, tā ir galīga radikalizācija. Ja? Tas ir pilnīgi ademokratiska pieeja. Ja? Uh, jo kristietis arī um, pieņem lēmumus saskaņā ar savām arī kristīgām vērtībām. Ja? Mhm. Piemēram, es pieņemu lēmumu braukt vilcienā, eh, nezinu, maksājot par biļeti, kaut arī varētu kaut kā tur izvairīties un pazēkļā aizbraukt, kad arī konduktori ir, bet, nu, ja? Eh, un es pieņemu lēmumu saskaņā ar savām vērtībām dzīvot šajā sabiedrībā. Mēs esam šīs sabiedrības daļa. Ja? Un līdz ar to nu, arī mums ir jāpieliek pūles, lai uh, mēs paši nekļūtu, nekļūtu pārāk radikāli. Ja? Iz, izņemot tikai vienu radikālismu, radikāli sekot Kristum ja? uh, un evangēlijam. Un otram kārtām neļaut arī radikāliem ieņemt uh, vietas, no kurienes viņus nevarēs pēc tam nu, noņemt. Ja? Un it, it īpaši kaut kādā nelikumīgā veidā vai kvazilikumīgā veidā. Jo mēs redzam, kas notiek uh, aiz mūsu uh, aiz austrumu robežas. Ja? Tā, ka arī demokrātijas vārdā taču sākās karš, ne? <laughs> Lūdzu. Nu, jā, tieši tā. Pēdiņās, protams, jā. Bet, eh, bet eh, nu, tas, eh, ka, tas, ko tu saki, kad mēs katrs balstamies savās kaut kādās vērtībās un pieņēmumos, mūsdienu man šķiet demokrātiskā, tāda liberāli demokrātiskā mm, pasaules skatījumā tiek sagaidīts, ka mēs It īpaši, protams, eh, tie, kas mūs pārstāv vai, vai kuri ir mhm. oficiāli amati, nu, birokrāti principā, nu, kad būs tāds neitrālais, neitrālā pozīcija un abstrakta spriešana par, par kaut kādu mhm. sabiedrības labumu un, un, un pilnīgi tā kā eh, apstrakējoties, pašam apstrakējoties no, no, no, no tā tēmas, vai no tās problēmas, <laughs> vai no tā jautājuma, kas, protams, mums visiem man šķiet ir pilnīgi skaidrs, ka nav līdz galam nemaz iespējams. Turklāt, starp citu, baznīca ir, vai reliģija kopumā ir bijusi uh, um, nu, mērķis šādai e, neutralitātes politikas uh, uzspiešanai, ja, ja tā var teikt, uzspiešanai vai mhm. pieprasīšanai, mhm. kur nu, principā grib uh, pateikt, ka uh, tikai neitrāls viedoklis ir visiem pieņemamais viedoklis vai visiem uh, racionāli saprotamais viedoklis, un tādēļ mēs reliģiski viedokļi nemaz nedrīkst parādīties un, un, un nedrīkst būt pamatā uh, kaut kāda lēmuma pieņemšanai. Tad, tas bija viens vienkārši tāds mazītiņš komentārs, mhm. ko es arī tā lasot un domājot līdz mhm. arī nodomāju, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs strāvojums jau ilgāku laika periodu, mhm. kas mums sabiedrībā uh, dikti valda, vai ne? Un vienlaikus apzinoties to, ka nu nav jau patiesībā iespējams iz, pieņemt tādus neitrālus mhm. lēmumus. Mhm. Informētus, jā, un, un informēti mhm. no dažādākiem nu, teikt, avotiem vai pamatiem un, un tā tālāk. Tas ir viens, bet otrs, es tā domāju pie sevis, man liekas šobrīd jau tā problēma ir <laughs> tieši tā neutralitāte. No nu, tādā ziņā, ka mums vairāk nav vērtību, mēs tik ļoti gribam iztukšot no jebkādām vērtībām, uh, um, un it mm. īpaši, ja tās ir Eh, nezinu, kristīgas vai transcendentālas vērtības, kad mums tā savstarpējā vienošanās ir eh, vienīgais pamats, uz ko mēs varam bet eh, izslēgt dzot jebkādu morālo, ētisko tādu um, um, universālo patiesību vai, vai, vai kaut kādas tam, līdz, tam līdzīgas lietas, un man tā vien šķiet, ka patiesībā tieši tas ir tas, kas trūkst un ko vajadzētu <laughs> vairāk varbūt tās arī mhm. mēģināt, ie, ie, nu, ļaut vismaz izskanēt šim viedoklim vairāk un varbūt tās arī uh, ieklausīties tajā, nevis norakstīt vienkārši, ā, nu tā ir reliģija, tā tad mhm. aizspriedumaini, to mhm. mēs nedrīkstam nemaz um, pieņemt. Nu jā, e, es vienkārši tā bija mana tāda mhm. replika uz to, ko tu saki. Es, es varu pavilkt tālāk. <laughs> <laughs> lūdzu, lūdzu. īstenība, ja klausies, nu īstenība ir tāda lieta. Uh, eh, kāpēc, uh, eh, nu, ok, atstājot jau novērta vēsturi, uh, ka īstenībā tas ir baznīcas izgudrojums, lai laicīga vara būtu atbil, atdalīta no uh, garīgas varas. Ja? Tas, protams, kristalizējas laiku gaitā, bet tieši, e, jo, ja mēs paskatīsim uz antīko pasauli, nu nebija tā, ka vara bija atdalīta no reliģijas. Ja? Un uh, tieši kristieši izdomāja, ka nu vajadzētu. Ja? Tā kā šeit uh, es esmu dziļi pārliecināts par to, ka tieši baznīca izdomāja. Uh, baznīcas uh, Gudrie cilvēki izdomāja, ka laicīga vara, laicīga vara, garīga, garīga. Tā kā tas ir viens. Taču, taču uh, pat ir uzskats, ka uh, liberālismu, iz, iz, kad aizsākumi meklējam jau bībelē, tad nav nu, pie Jēzus, citiem vārdiem sakot. Ir arī tādi, jā. var atrast tādus jā. Mhm. argumentus, <laughs> pamatojumus mhm. arī. Nu, keizaram, keizarisko, dievam dieviško, jā, tā saka. <laughs> Bet um, vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, jo ja mēs sakam, ka uh, reliģiskais cilvēks ar reliģisko pasaules redzējumu, uh, it kā viņam jābūt, būtu jā, jābūt atstumtam mazliet tālāk no lēmumu pieņemšanai, tad mans jautājums rodas, a, kāpēc tad cits pasaules redzējums nevar būt atstumts? Jo, ja, vai, ja, ja mēs atstumjam, tad, mēs, atst, tad mums godīgi būtu jāatstumj visi. Ja? Teiksim, tikpat tālu būtu jābūt, jātur no varas kristiešus, tikpat tālu nezinu, nekristiešus, ja? vai pagānus, vai, cilvē, vai agnostikus, vai ateistus. Jo katrs taču ienes savu pasaules redzējumu. Kāpēc mēs varam, kāpēc mēs par labu vienam atstumjam citus? Ja? Jo demokrātija tieši nenozīmē e, tādu mm, iztīrīšanu, tādu pilnīgo, mm, ir tāds vārds, aizmirsu, e, nevis neutralitāte, bet pilnīgi sterīlu uh, politiku no, no, vērtē, no vērtībām. Jā, Tas nav iespējams. Jā, jā. Bet cilvēki ar dažām vērtībām mēģina kopā sarunāties, kā mums dzīvot. Jā, jo <clears throat> Aristotelē politikas definīcija tas ir. Mēs uh, pieņemam lēmumus, ko, protams, es tagad vienkāršoju. Ja, mēs pieņemam lēmumus tādus, lai mums labāk dzīvot. Ja? Mēs mēģinām nonākt pie tādiem uh, risinājumiem, lai mums labāk dzīvot. Ja? Nevis, nevis lai atstumtu vienus par labu citiem, Nevis uztaisīt politiku pilnīgi neitrāli, jo tas nav iespējams, ja, bet uh, cilvēki ar dažādiem viedokļiem, ar dažādiem pasaules redzējumiem, dažādām vērtībām mēģina dzīvot kopā. Ja. Uh, mēģina tikt pie kaut kādiem kopsaucējiem, ja, varbūt atrast kompromisus, ja, ja, ja nav iespējams uh, atrast uh, tādu risinājumu, kas pilnīgi visiem, visus apmierinās. Ja, tad jāiet uz kompromisiem. Eh, nu, tā es redzētu. Nu, jā, eh, es tā klausos un pie sevis domāju, jā, nu, mēs jau atgriežamies pie senajiem grieķiem, kuri jau savu laiku runāja par eh, tikumiem ne, un, un tādu morālu audzināšanu principā, kas pie mums pamaz, nevis pamazām, <laughs> nu, principā ir izzudis un, un ko mēs mēģinam no nu, riteni no nu, jauna izgudrot, jo tāda savstarpēja kompromisa meklēšana un dialogs, lai arī tik šķietami uh, vienkāršas un pašaprotams lietas, tomēr vismaz mhm. demokrātijas eh, kontekstā mm -hmm. izskatās, ka pilnīgi mm -hmm. kaut kas mhm. svešs <laughs> ir palicis. Mhm. Vai ne? Tā kā, nu, nu jā. Nu, nu, nu, bet, bet tā godīgi pasaku, pa, paskatoties, palasot ziņas, ja, es jau diezgan sen, diezgan ilgi eh, neesmu saticis, lai kaut kādi cilvēki, kuriem ir konservatīvāka un katoliskāka domāšana, un kas dzīvo ar tām vērtībām, lai viņi būtu tādi uzbrukošie. Ja? Un es domāju, ka tas nenotiek tikai tāpēc, ka nu, mēs tipa esam vajāki, jo nu, neesam jau sabiedrības lielākā daļa, atzīsim godīgi. Ja? No nu, jā. uh, eh, eh, lielākā daļa tā vienkārši, nu, tā vienkārši klusē, ja? bet neesam uh, radikāli. Bet arī man šķiet, ka tas ar, varētu būt arī tāpēc, ka nu, mēs saprotam, kas tas ir tuvāk mīlestība. Savukārt publiskajā diskursā mēs ļoti bieži, es ļoti bieži vismaz sastopu, uh, Eh, nu, diezgan eh, nonievējošos eh, izteicienus attiecībā uz konservatīvāk domājušiem cilvēkiem vai uz kristiešiem. Ja? Vai tādus pat pamudinājumus, no nu, ko viņi tur lien. Ja? Un neiet runa par komentāriem Facebook, jo tas arī ir politiku izteikšanās, ir tīpaši. Nu, es negribu saukt partijas vārdā, jo nedod Dievs. Nu, varbūt tās jā, šobrīd nē. jā, <laughs> jā, tā kā, tā kā, bet, bet pat uzvārdus politikus neteikšu, jā, bet eh, patiešām es biju pārsteigts, ka eh, vien, viens otrs politikas vai politiķi atļaujas, teiksim, pateikt eh, nonievoju, nonievojoši, bet savukārt konservatīvie viņi tā nedara. Jā, vismā, varbūt es neredzu, varbūt es esmu akls uz šo, varbūt es atbalstu savējos, bet es mēģināju tā godīgi padomāt, un es ne, neatceros tādu tā, uzreiz uz sītiena tādu gadījumu, ka uh, ka konservatīvas politikas būtu izteicis nonievējoši, teiksim, attiecībos uz uh, tiem, kurus sevi devē, devē par liberālākiem, progresīvākiem un tā tālāk. Mm, nu jā, jo laikam jau konservatīvie ir izaudzināti no liberāļu puses, nu kad ja, <laughs> ja sāksi, tad redz kā ir patiesība, ko, ko es mm -hmm. saku. Nu jā, bet arī, arī tiešām, ja tā padomā, arī grūti uz tagad nosaukt kādu, kurš kurš būtu rīkojies tā, nu, pilnīgi zemiski pret uh, liberāli domājušiem cilvēkiem, lai gan es pieļauju visdrīzākais, kad ir, nav jau tā gluži ir, ka bez pamata Nē, nu, šāds viedoklis pastāvētu. Nu, nu, noteikti ir vienkārši es neatceros, jo es pats tā nedaru. Nu jā, jā, jā. Cilvēks ir cilvēks mm. vai liberāls vai konservatīvs vai, mm. vai <laughs> neitrāls tā mhm. saucamais, mm. bet ejam mazā muzikālā pauzītē, maziņš pārtraukumiņš okay. un tad atgriezīsimies vēl varbūt tās kāda maza aktualitāte vai jautājums, kam iespējams ir vērts pievērsties vai vismaz aizdomāties. Taču rādījumā arī klausītāji grib arī atgādināt telefonu numuru, pa kuru jūs varat iesūtīt savu aktualitāti, varbūt tās jums interesē kāda tēma, par kuru gribētu dzirdēt viedokli, un tad sūtiet īziņas 2 6 6 7 7 2 7 2. Varbūt mēs varam kopā ar pārspriest šīs um, tēmas, bet tagad gan maz muzikālu pauzīt, pēc kā atgriezīsimies un noslēgsim uh, šo uh, eh, priesteru viedokļa raidījumu ar priesteri Dmitriju. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji, šities priesteris Jaunis, un kopā ar man šajā raidījumā priesteri viedoklis ir priesteris Dmitrijs. Sveicināts! Vēlreiz. Sveicināti vēlreiz. Un eh, atgriežoties pie priesteru viedokļa un beidzamajiem, beidzamajām minūtēm šajā raidījumā, vēl varbūt tās kādas aktualitātes. Un, un viena no aktualitātiem, ko eh, priesteris Dmitrijs arī e, ierosina, iespējams, ir par veselības problēmām, jeb krīzēm, kurām jāgatavojas. <laughs> nu, ņemot vērā šo faktu, jo vecāki mēs paliekam, jo biežāk jāiet pie ārstiem, un es arvien vairāk jūtu, ka uh, veselības ministrija būs mans tuvāks draugs jau tuvākos gados arvien vairāk. Uh, tāpēc mani uh, mazliet arī nu, sāk interesēt. Iebiedēja, iebiedēja tāda ziņa, ka tagadējais veselības ministrs Osams Abumerī kungs arī pateica, ka jāgatavojas krīzei arī veselības ministrijā. Ja, un es, mēs par šo lietu bijām apsprieduši ar draudzes locekļiem, protams, ja, jo veselības lieta ir viena lieta, par kuram runā. Un uh, es biju sastapies ar tādu viedokli no mūsu draudzes locekļiem, neteikšu vārdu, protams, ka <laughs> viņš, viņš runā par krīzi, bet krīze jau ir. <laughs> Ja? Jo cilvēks, kurš vēlās pierakstīties pie ārsta, uh, teiksim, tagad, ja, ja viņš tiek pie ārsta teiksim, februārī vai martā. Ja, tas nozīmē, ka 3-4 mēneši jāgaida uz tām kvotām, ja, ko piedāvā valsts. Par naudu var arī tikt, ja, bet nu, tas nav lēta lieta. Un, un, un ja 3-4 mēneši ir, ir kad vairāk, es zinu pats no savas pieredzes arī. Jā, tieši tā. Es arī no sava zinu, ka <laughs> jau jā. Un tagad, un tagad rodas jautājums, ka ja, ja viņš saka, ka krīze vēl tikai jāgatavojas, tad kas gaidīs tālāk, jā? Es domāju, ka tas atkal kārtējais jautājums un mūsu tāds varētu pateikt, nu, es negribu teikt vārds pieprasījums, jo kas es tāds esmu, lai pieprasītu, bet no otras puses nu, mums ir tiesības lūgt, lai valdība būtu tiešām tāda atkarīgāka attiecībā uz naudas līdzekļu pārdalīšanu, ja? jo, protams, ka uh, Eh, drošība ir prioritā, prioritāte. Ja? Tagad mēs ļoti daudz līdzekļu aiziet armijai, un šeit nav iebildumu. Bet tajā pat laikā man rodas tāds jautājums, eh, ja, ja, ja būs ko aizsargāt, vai ne? Ja mēs visi būsim slimi, <laughs> ja? un līdz ar to tiešām eh, tas ir liels izaicinājums arī mūsu valdības priekšai, tīpaši, ka tiek, eh, tie, es, nu, laikam vēl nav pieņemts budžets vai pieņems, vai tuvākā laikā tiks pieņemts kaut jā, kā tā, ja budžets mm, tika iesniegts jau. Jā, bija, jā. ir jau pieņemts, eh, vismaz mm -hmm. man mhm. šie pirmajā lasījumā vai nebija vai kaut kas samlīdzīgs, tad mm -hmm. dikti svinējām šo. Jā, jā, un šeit ir tā lieta, jā, kā, ok, eh, mēs, mēs pārdalām šos līdzekļus, viņus ir tik, cik ir, jā, un viņu nevar būt vairāk no gaisa nauda nerādās, drukāt mēs to nedrukājam, mm Bet no otras puses, šeit tiešām jādomā par prioritātēm, un viena no prioritātēm ir cilvēka labums, vai ne? Eh, un eh, ot, šeit eh, rodas jautājums, vai nepastāv kaut kādas iniciatīvas vai kaut kādi izdevumi, kuri, nu, protams, ka viss kalpo cilvēka labumam, jo budžets nu, ceru, ka netiek terēts. No otras puses, arī mēs redzam, ka atkal uh, Rail Baltica parāda mums, <laughs> ka, ka nu, līdzekļi netika izterēti uh, normāli. Ja? Jo tagad jāveido komisija uh, izmeklēšanai, pēc tam būs jāveido komisija, lai izmeklētu, vai šī komisija, kas izmeklē, un, un tā pakāpeniski tas vairosies. Nu, ja? Vai tas tādā, administratīvais aparāts. Nu, tieši tā, bet arī tādās mazās lietās, taču ne, tagad uztaisīt uh, tanka vai, vai kaut kādu bruņu mašīnas uh, pieminekļi <laughs> ādažos vai, vai jā, kur tur jā, nu, pa simts ir, vairāk jā, jā. tūkstošiem un vienlaikus mm, pazīstu vienu dāmu, kas, eh, kas ir aktīvi iztevē eh, krūtspēža mhm. eh, mhm. jautājumā. <laughs> Viņa saka, mēs tieši prasījām, lai mums piešķir kaut kāds 130 vai cik tūkstoši. Viņa saka, un te pašā laikā tu saņem, tu, tu redzi mēdījos šo <laughs> ziņu par mhm. tieši tādu summu uzbūvē kāds tanku tagad izliek eksponācija tanku. Nu, tas viss vienkārši smieklīgi. Es, es vienkārši tā mm, padomāju, nu, uh, Eh, par prioritātēm, es domāju, ka visi jau saprot, nu vajag tās prioritātes, varbūt tās nelīdz galam mm. dabū viņas eh, kā vajag vai, vai varbūt tās dabū. Man šķiet, ka mums jau tā lielākā problēma ir tas, ka mums vienkārši viens cilvēks aizvien mazāk nedzimst, mm. mirst un aizbrauc. Un, mm -hmm. un baidāmies ielaist jebko citu iekšā, mm -hmm. <laughs> bet, bet otrs, mūsu ekonomika jau nu, nekādā veidā nu, netiek attīstīta, veicināta. Nu, droši vien veicina, bet tik mhm. ļoti mm -hmm. neveiksmīgi, nu, kad te jau prioritātes var izvirzīt, neizvirzīt, vienkārši nav. Mhm. Un, un tad nu, nevar jau pateikt, ka, nu, piemēram, mēs veselībai mazāk, jo nu, kaut kāda iemesla dēļ, vai aizsardzībai mazāk, vai vēl kaut kam vairāk, vai citam uh, mazāk. Un, nu, protams, ja tu redzi tādas muļķības kā tanku pieminekļus tagad sāk būvēt un visādas tādas lietas, nu, tad, jau, protams, tad kāda uzticība tas vispār ievieš eh, jebkādām mhm. valdībām un, un birokrātiskiem aparātiem, nu nekādu palielam, ne? Mhm. Bet, jā, bet eh, tā kā jā. mums nav milzīgi daudz jautājums, es tā gribēju mhm. noslēgt tomēr uz kaut ko pozitīvu, un es saprotu. Jā, jūs negribu arī būt slikto ziņu nesējis, jo nu, jā. Zinība, ja lasi ziņas, tad viss ir negatīvs. Jā, nu, tieši bet, nu, tā, tāpēc Tāpēc gribas kādu labu ziņu dzirdēt. Un, un es tā padomāju, nu tā ir milzīga tēma, krīze un, un kā tad mm. tikt cauri tam, bet varbūt tās, varbūt tās tev ir kaut kāds. Nu, tagad eh, mēs te, te tādas visādas problēmas te norunājam. A, kā ir, kā tad tikt galā ar šām krīzēm? Eh, man ir ļoti laba personīga pieredze. Eh, es nezinu, vai to varētu definēt kā ziņu, drīzāk tas ir tāds personīgs pārdzīvojums, bet manā skatījumā ļoti pozitīvs un es padalīšos uh, obligāti. Lūdzu. Uh, ir tāda lieta, ka es esmu pārliecināts, ka mūsu valstī ir labi cilvēki. Ir uh, cilvēki, kuri grib darīt daudz kā labu. Un kas, man, kas, kas par to liecina? Pirmkārt, draudzes locekļi, kuri grib kaut ko darīt. Ja? Un kuri redzot, ka nesanāk viņam darīt labus darbus, nu, teiksim, konkrēts gadījums – jādala paciņas nabagiem. Ja parasti mēs pirms svētkiem dalām paciņas. Un mūsu draugs locekļi pamanīja, ka nu, atnāk arī cilvēki, kurus redzi divreiz gadā, pat, pat retāk. Viņš atnāks tikai pēc paciņas, bet uh, nu, cik viņš ir trūcīgs, tas ir liels jautājums. Ne, ne? Jā. Jo brīžiem mm. tas uh, dzīvot nabadzībā, tas ir izvēle. Jā. Šeit tas ļoti sarežģīts jautājums, kā arī tas zinās labāk. Eh, bet tomēr viņi grib darīt to mazliet savādāk, lai šī palīdzība sasniegtu tieši tos svarīgākos adresātus, kuri paši neatnāks. Un viņi izdomā citas iniciatīvas, ne tikai paciņu dalīšana tur pie draudzes durvīm. Un otra lieta, kas mani iedvesmojas, pateikšu godīgi, es biju pārsteigts, cik eh, kā rarzi studentu bija ļoti daudz. Man šogad ir tas gods pus pirmo semestri pasniegt rarzi, uh, Eh, pirmo reizi. Es nezinu, cik bija studenti pirms tam, bet es jautāju arī citiem, eh, un saka, ka šogad iestājās, nu, tā kā man šķiet, ka vairāk nekā iepriekšējos gados. Es ba baidos samelot, bet kaut ko tādu esmu dzirdējis. Es nezinu, cik iestājās iepriekš. Un uh, es biju pārsteigts, cik tie brīnišķīgi cilvēki. Un tas nav uh, tāpēc, ka es gribu paglaimot viņiem, varbūt viņi neklausās nemaz, bet es biju pārsteigts, ka tas ir cilvēki, kuri es saprotu, ka viņi maksā naudu par to, lai studētu. Līdz ar to uh, viņiem, viņi ir ieinteresēti klausīties. Ja? Viņi neguļ lekcijās. Bet arī eh, tas, ka viņi augst pēc zināšanām, ja? ka viņiem ir jautājumi, ka viņi grib zināt vairāk. Ja? Es pasniedzu garīgas dzīves teoloģiju, tik cik varu, ja tajos ietvaros. Bet tā ir laba ziņa, ka ir labi cilvēki, kuri vēl kaut ko grib, kuriem nav viena auga, kuri neguļ ja? un neskatās tikai un vienīgi savā bludiņā, kas man ir, uh, bet vēlās darīt kaut ko vairāk. Mm. Un man šķiet, ka tā ir laba ziņa. Es Neskatoties uz to, ka Delfos raksta visu ko, bet cilvēki ir labi. Nu. Delfi, Delfi neatspoguļo visu realitāti. <laughs> nu, tā arī tā arī tiesa, jo nu, galu galā kaut kā vajag noturēt tos cilvēkus, un mēs gravitējam uz to negatīvismu un, un kritiku un tā tālāk. Bet, manuprāt, tā ir pat ļoti laba ziņa par to, ka mums ir cilvēki labi, cilvēki in, inovatīvi vai gatavi izdomāt, lai tiešām aizsniegtu uh, mērķus <laughs> un, un gatavi arī darīt kaut ko un, un meklēt kaut, nu, kaut tik daudz, vai ne? Un es domāju, par to mēs varam Jā. tikai priecāties. Un es domāju, tas ir tiešām tā vērts, lai ar šo noti tad arī noslēgt šīs dienas raidījuma priesteri viedoklis. Paldies tev, uh, priesteri Dmitrī, par to, ka biji kopā ar mums. Ceru, ka arī Paldies. citās reizēs uh, pieslēgsies un būs kopā ar mums. Paldies, kā paaicināji. Uh, un arī jums rādījumā arī klausītāji paldies un uz tikšanos jau nākošajā priesteru viedokļi pēc nedēļas, pirmdienās, pirmdienās pulkstens sešos, bet lai visiem ir skaists šīs vakars. Izskanēja raidījums priesteru viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!